22 skirsnis. Perskirimas 29. Į šį laišką Vinicijus nebegavo atsakymo, nes Petronijus nerašė, matyti tikėdamasis, kad Cezaris bet kurią dieną duos įsakymą grįžti į Romą. Žinia apie tai pasklido mieste ir sukėlė didelį džiaugsmą, minio širdyse visi troško žaidimų, laukė, kada bus dalyjama duona ir alyva, kurių didelės atsargos gulėjo sukauptos Ostijoje. Helius, Nerono atleistinis apie jo sugrįžimą pagaliau paskelbė senate. Tačiau Neronas kartu su dvariškiai sėdęs į laivus prie Mizeno kyšulio, traukė namo lėtai, išlipdamas pajūjo miestuose pailsėti arba pasirodyti teatruose. Minturnuose jis vėl dainavo publikai, viešėjo keliolika dienų ir netgi svarstė gal grįžti į Neapolį ir palaukti ten ateinančio pavasario, kuris beje šį kartą aušo ankstyvesnis negu visada ir šiltas. Vinicijus tuo laiku gyveno užsidarę savo namuose, galvodamas apie lygiją ir visus naujus dalykus įstrigusius jam į širdį ir atnešusius lygi tol nepažintą savokas ir jausmus. Tik tai retkarčiai susitikdavo su gydytojų glauku ir kiekvienas jų apsilankimas suteikdavo Vinicijui džiaugsmo, nes galėjo kalbėtis apie lygiją. Teisybė glaukas nežinojo, kur jis susirado prieglobstį, bet užtikrino, kad vyresnėji apgaubė ją rūpestingą globą. O vieną kartą paveiktas Venicijaus liūdėsio, jam papasakojo, kaip apaštalas Petras barės krispą, kam šis užsipuolęs lygiją už jos žemišką meilę. Tai išgirdęs jaunasis Patricijus išbliško susijaudinęs ir jis dažnokai manė, kad lygija jam nebeinga, bet taip pat neretai jį apimdavo ir dvejonės bei netikrumas – o dabar pirmą kartą išgirdo savo troškimų ir vilčių patvirtinimą iš svetimų lūpų ir dar krikščionių. Iš dėkingumo norėjo tuštojo bėgti pas Petrą, bet sužinojęs, kad jo nėra mieste, kad moko žmonės apylinkėse, meldė Glauką nuvesti jį pas apaštalą, žadėdamas už tai dosniai apdovanoti bendruomenės vargšus. Jis manė, jeigu Ligija jį myli, tai visos kliūtys pašalintos – juk jis pasiryžęs, kad ir tuoj pat pagarbinti Kristų. Tačiau Glaukas, nors ir atkakliai įkalbinėjęs, apsikrikštyti, negalėjo užtikrinti ar tada iš karto gausias lygyje ir aiškino, kad krikštų reikia traukšti dėl paties krikšto ir Kristaus meilės, o ne kitais tikslais. Reikia, kad ir siela būtų krikščioniška, pasakė jam, o Vinicijus, kurį kiekviena kliūtis piktino, jau ėmė suprasti, kad Glaukas kaip krikščionis kalba tai, ką privalo kalbėti. Jis pats nesusigaudė, kad viena giliausių permainų jo prigimtyje yra ta, kad anksčiau į žmonės ir daiktų žiūrėjo tik per savo paties egoizmą, o dabar palengva jau pratinosi prie minties, kad kitos akys gali kitaip žvelgti, kita širdis kitaip jausti ir kad teisumas ne visada tolygus asmeniniai naudai. Dažnai Vinicijui magėjo pasimatyti ir su Pauliumi Tarsiečiu, kurio žodžiai itin domino ir kėlė nerimą. Širdyje dėstė argumentus, kuriais sukritikuos jo mokslą, mintise prieštaravo jam, bet vis tiek norėjo pamatyti ir išgirsti. Tačiau Paulius buvo išvykęs į Ariciją ir laukas lankėsi vis rečiau, bet Vinicijų apgobi visišką vienatvį. Tada vėl pradėjo klajoti prie subūros prisišlėjusiuose užkampiuose ir siaurose užtibrys gatvelėse, vildamasis nors iš tolo pamatyti lygiją, bet kai ir šita viltis įsisklaidė, iširdį ėmė smelktis nuobodulys ir nekantrumas. Pagaliau atėjo tokia valanda, kai senoji prigimtis dar kartą atgyjo taip galingai, tarsi banga potvinio valandą grįžtant į krantą, nuo kurio per atoslūgį buvo atsitraukusi. Galvojo, kad buvo kvailas, tad bereikalo suko savo galvą visokiais liūdėsi keliančiais dalykais ir kad reikia imti iš gyvenimo, kas tik įmanoma. Nusprendė užmiršti lygiją arba bent ieškoti malonumų ir pasimėgavimų be jos. Tačiau jauti, kad čia paskutinis bandymas, tad puolė į gyvenimo verpetą su visai jam būdinga akla energija ir įkaršiu. Tas gyvenimas į ten tarsi stūmė, per žiemą apmiręs ir ištuštėjęs miestas ėmė atgyti – laukdamas greitai sugrįžtant Cezarių, jam buvo rengiamos iškilmingos sutiktuvės. Jau atėjo ir pavasaris, Afrikos vėjų dvelkimas nutirpdė sniegus Albanų kalnų viršūnėse, soldų vėjose sužydo našlaitės, forume ir marsų laukia šurmuliavo vis karštesnės saulė šildomi žmonės. Vyja, apija, įprastinė užmiešio pasivažinėjimų vieta sujudo nuo pravangiai išpuoštų vežimų. Prasidėjo iškilos į Albano kalnus. Jaunos moterys prisidengusios Junonos pagarbinimu Lanuvijuje arba Dianos Aricijoje spruko iš namų už miesto ieškoti įspūdžių, draugų, susitikimų ir pramogų. Čia Vinicijus tarp puikių vežimų vieną dieną pastebėjo dviejų molosų lydimą Petronijaus Chrysotemidės prabangiausią karuką apsuptą viso būrio jaunimo ir pagyvenusių senatorių, kuriems tarnyba neleido išvykti iš miestų. Paaiškinimas Molosai, graikų genti šiaurės vakarų Epirę, savo protėvių laikiusi Molosą, Piro ir Andromachė sūnų. Karuka romėnų didelis dvikinkis atviras keturatis kelionės vežimas. Paaiškinimų pabaiga. Kriso Temidė pati valdė ketvertą korsikietiškų arkliukų, dosniai dalijo aplink šypsenas ir lengvai pliaukšėjo auksiniu botagu, bet pamačiusi Vinicijų sustojo ir paėmė jį vežimą, paskui parsivežė namo į puotą. Šio įtruko visą naktį. Vinicijus taip nusigėrė puotoje, kad net nebeatsiminė, kada buvo parvežtas į savo rūmus, tik žino, kad jau girtutėlis įsižeidęs išpylė Hristo temidė ant galvos taurę falerno vyno – kai ji pasiteiravo apie lygiją. Mąstydamas apie tai jau įsiblaivęs vis dar niršo, tačiau po dienos Hristotemidė matyt užmiršusi skriaudą, aplankė jį namuose ir vėl pasiėmė į apjaus kelią, paskui vakarieniavo pas jį ir prisipažino, kad ne tik Petronijus, bet ir jo liutnininkas jau seniai nusibodę ir jo širdis dabar laisva. Gal savaitę jie visur buvo drauge, bet tie ryšiai netrodė ilgalaikiai. Nors nuo to nutikimo su Falerno vynu lygijos vardas niekada nebuvo paminėtas, Venicijui vis dėlto ji nėjo iš galvos. Jis nuolatos juto, kad jos akiai žvelgia į jį ir šis jausmas varė jam lyg ir baime. Apmaudu buvo ant paties savęs, kad niekaip negali nei atsikratyti minties, jog lygija liūdina, nei pats liautis krimtėsis dėl to. Po pirmos paviduliavimo scenos, kurią Kristo temidė iškėlė dėl jo įsigytų dviejų Sirijos merginų, jis ją širkščiausiai išvarė. Teisybė jis nemetė iš karto malonumų ir ištvirkavimų atvirkščiai, maudėsi juose tarsi lygiai ant pykčio, bet galų gale pajuto, kad nie valandėlę negali jos pamiršti, kad vien jis stumia jį tiek į blogus, tiek į gerus darbus, ir iš tikrųjų niekas pasaulyje jam nerūpi, tik ji. Tada atėjo pasibjaurėjimas ir nuovargis. Malonumai pasidarė šlykštus, palikdami vien graužatį, jam rodėsi, kad jis tikras niekšas ir pats tuo be galo stebėjusi, nes anksčiau geriu laikė viską, kas tenkino jo norus. Galų gale prarado laisvumą pasitikėjimą savimi ir apimė toks dvasios sustingimas, iš kurio nepajėgė pažadinti nei žinia, kad sugrįžo Cezaris. Niekas jam dabar neberūpėjo, Net pas Petronį jis ruošė tik tada, kai tas atsiuntė jam kvietimą ir savo lektiką. Pamatęs į Petronį žiaugsmingai sveikino, o jis atsakinėjo į klausimus nenoriai, bet pagaliau ilgai slopinti jausmai ir mintys prasiveržė ir ėmė liete lietis iš burno žodžių srautų. Dar kartą smulkiai papasakojo lygijos ieškojimų ir buvimo tarp krikščionių istoriją, viską, ką ten matęs ir girdėjęs, kas ten jo išgyventa ir pajausta, Pagaliau pradėjo skūstis, kad jo viduje siaučias chaosas, jis praradęs ramybę, sugebėjimą vertinti ir spręsti. Niekas dabar jo netraukęs, niekas nepatinkas, jis nežinas, ko nusitverti ir kaip elgtis. Kristų gali jis ir garbinti, bet ir persekioti, suprantas jo mokslo taurumą ir daugia jaučias nenuslopinamą pasibjaurėjimą juo. Suprantas, kad net persivedęs lygiją jos neturėtų vien savo, nes reikėtų ją dalyti su Kristumi. Iš vis jis lyg gyvenas, lyg negyvenas, be vilties, be rytojaus, be tikėjimo, laime, o aplinkui supanti tamsa, iš kurios apgraibomis ieškas išėjimo ir negali surasti. Vinicijui pasakojant Petronijų susimastę žiūrėjo į jo pasikeitusi veidą ir rankas, kurias kalbėdamas keistai tiesiai į priekį, lyg iš tikrųjų būtų ieškojęs kelio tamsoje. Paskui staiga pakilo ir priejas pirštais ėmė sklaistyti jo plaukus pausyje. Ar tu žinai, paklausė, kad jau turi žilų plaukų ties melkiniais? Galbūt, atsakė Vinicijus, nenustepčiau, jei netrukus visi nubaltų. Abu nutilo, Petronis buvo protingas vyras ir nekartą mąstė apie žmogaus sielą ir gyvenimą, tačiau apskritai gyvenimą šiame pasaulyje, kur abu jie tarpo, iš išorės buvo laimingas arba nelaimingas, bet vidinė būsena čia rami kaip perkūnas arba žemės drebėjimas gali sugriauti šventyklą, taip ir nelaimė gali pražudyti gyvenimą. Bet šiaip jis susideda iš tiesių harmoningų linijų, kurios neiškreiptos jokių painybių. Tačiau kas kitas skambėjo Vinicijaus žodžiuose. Ir Petronijui pirmą kartą iškilo visa virtinė dvasios myslių, kurių niekas lygi šiol nenapliojo. Jis buvo tiek protingas, kad suprato jų svarbą, bet net savo guviu protu nesugebėjo iškeltus klausimus nieko atsakyti ir ilgokai patilėjęs tarė. Čia nebent apžavai? Ir aš taip maniau, atsakė Vinicius. Nekartą man atrodė, kad apžavėti mes abu. O jeigu taip naitum pas serapio žinius, pasiūlė Petronius, tarp jų be bejonės yra, kaip ir apskritai, tarp žinių daug apgavikų, bet yra ir tokių, kurie išvelgia nuostabiausias paslaptis. Tačiau kalbėjo be įsitikinimo, netvirtų balsu, nes pats jauti, kaip jo lūpose toks patarimas gali atrodyti tuščias, netgi jokingas, o Vinicijus trindamas savo kaktą kalbėjo. Apžavai. Mačiau burtininkų, kurie po žeminės nepažįstamas galės naudojo pasipelnimui, mačiau ir tokių, kurie jas naudojo pakengti savo priešams, tačiau krikščionys gyveno skurde priešams atleidžia, skelbia nuolankumą, dorybę ir gailę širdystę, tai kągi jie pelnys iš apžavų ir kam jiems juos leisti? Petroniui pasidarė apmaudu, kad jo protas nesugeba rasti jokių atsakymų, bet nenorėdamas prisipažinti atsakė šiaip savo dėl visą piktą. Tai nauja sekta. O po valandėlės kalbėjo toliau. Prisiekiu dieviškąją pafo giraičių gyventoje kaip visa tai drumščia mums būti. Paaiškinimas Pafo giraičių gyventoja Afroditė, kurio šventikla buvo Kreto saloje Pafe. Paaiškinimo pabaiga. Tu stebiesi tų žmonių gerumu ir dūra, o aš tau pasakysiu, kad jie blogi, nes yra gyvenimo priešai kaip lyga, kaip pati mirtis. Užtenka bėdų mums ir taip, kam dar tie krikščionys Tik paskaičiuok – Ligos, Cezaris, Tigelinas, Cezario eilės, kurpiai valdantys senųjų kviritų palikonis, senate posėdžiaujantys atleistiniai. Prisiekiu kastorų, jau užtenka. Taip pragaištinga ir bjauri sekta, ar bandai nusipurtyti tą liūdėsį ir truputį pasimėgauti gyvenimu? Bandžiau, atsakė Vinicijus, tada Petronius nusijuokęs tarė. Ak, tu išdavikė, Pervergus greitai sklinda žinios, suviliojai mano Chrysotemidę. Vinicijus pasidygėdamas numojo ranką. Vis dėlto aš dėkoju tau, kalbėjo Petronijus. Nusiųsiu jai porą perlais įsivinėtų batelių. Mano meilės kalba tai reiškia išeik. Dargi dvigubai tau dėkingas. Pirma, kad neprieimiai eunikės, o antra, kad išvadavai mane nuo Chrysotemidės. Paklausyk, Štai matai žmogų, kuris anksti keldavosi, maudydavosi, pataudavo, pamilėdavo krisotemidę, rašinėdavo satyras, kartais net į prozą įpindavo eilių, bet nuobodžiaudavo kaip Cezaris ir dažnai neįstengdavo nusivaikyti niurių minčių. Ar žinai, kodėl tai buvo? Nagi todėl, kad toli ieškojau to, kas gyveno čia pat. Graži moteris visada verta aukso, kiek pati sveria, bet moteris, kuri dar ir myli, tiesiog neįkainojama. To nenusipirksi už visus verio lobius. Paaiškinimas. Nenupirksi už visus verio lobius. Kajus Veris, mirė 43 metais prieš Kristų, sukaupė didžiulius lobius, plėždama savo valdomą Siciliją. Paaiškinimo pabaiga. Dabar aš taip kalbu savo pripildysiu gyvenimą laimės kaip taurę geriausio, e, kokį tik žemė yra davusi vyno ir gersiu, kol sustings mano ranka ir pavals lūpos. Kas bus toliau nesvarbu. Štai mano naujausia filosofija. Tu visada jos laikėsi, čia nieko nauja. Joje yra turinys, kurio anksčiau stigų. Tai pasakęs pašaukė Eunikę, šią atėjo baltai apsitaisiusi auksaplaukį, jau nebenkstesnį vergį, patarsi meilės ir laimės deivį. Petronijus įskėtė rankas ir tarė, eikš. Ji pribėgo prie jo ir atsisėdusi ant kelių apsivijo rankomis kaklą ir padėjo galvą jam ant krūtinės. Vinicijus matė, kaip palengva ėmė skaiščiai rausti jos kruostai, kaip akis vis labiau traukėsi migla, jėdu sudarė nuostabų meilės ir laimės paveikslą. Petronijus ištiesė ranką į šalimais ant stalo stovinčią žemą vazą ir išėmęs iš jos visą saują našlaičių, pradėjo jomis barstyti eunikės galvą, krūtinę, e, stolą, paskui nutraukė tuniką jai nuo pečių ir tarė. Laimingas, kas kaip aš surado meilę įkūnytą tokiu pavidalu, kartais man rodosi, kad mudu dievų dviniai. Pasižiūrėk pats, argi Praksitelis arba Mironas arba Skopas arba Lisipas kada nors yra sukūję nuostabesnių linijų, argi pare arba pentelike gausi tokio marmuro šilto, rausvo ir aistringo. Yra žmonių, kurie išbučiuoja vazų kraštus, bet aš mieliau ieškau malonumo ten, kurį iš tikrųjų surasti galima. Ir ėmė jis braukyti lūpomis per jos pečius ir kaklą, o ji visa virpėjo, akis markstėsi pilnos neapsakomos palaimus. Po valandėlės Petronius pakėlė savo dailę galvą ir kreipėsi į Vinicijų. O dabar pagalvok, ko verti greta šitokių dalykų tavo paniurėliai krikščionys, ir jeigu nesuprasi skirtumo, eik savo pas juos. Tačiau šis reginys tave išgydys. Vinicijus išpūtė iš nervės, traukdamas kambaryje pasklidusi našlaičių aromatą ir išbliško pagalvojęs, kad jeigu galėtų tai braukyti lūpomis lygijos pečius, tai būtų tiesiog šventvagiškas malonumas toks vaiginantis, kad paskui tegu nors visą žemį prasmenga tačiau jau įpratęs greitai sverti visą, kas dedasi jo širdyje, pastebėjo, kad ir šią valandėlę galvoja apie lygiją, tik apie ją. O Petronijus kalbėjo, Eunikė paliepk dieviškoji sutaisyti mums ant galvų vainikus ir pusryčius. Ja išėjus kreipėsi į Vinicijų. Aš norėjau jai duoti laisvę, o jis žinai, ką man atsakė, verčiau būti tavo vergė, negu Cezarių žmona ir nenorėjo sutikti. Tada daviau jai laisvę be jo žinios. Pretorius man viską sutvarkė, jai nedalyvaujant, tačiau ji to nežino, taip pat nežino, kad šie namai ir visi lobiai, įskyrus gemas, man mirus priklausys jai. Tai taręs pakilo perėjo per kambarį ir vėl kalbėjo. Meilė pakeičia vienus daugiau, kitus mažiau, vis dėlto pakeitė ir mane. Anksčiau mėgau velbenų kvapą, bet kadangi eunikiai patinka našlaitės, tai man dabar jos labiausiai prie širdies. Ir atėjus pavasariui alsuojame vien našlaičio aromatu. Ir sustojęs prieš Vinicijų paklausė, o tu, ar vis dar ištikimas nardui? Duok man ramybę, atsakė jaunuolis. Aš norėjau, kad tu įsižiūrėtum į jaunikę ir kalbu tau apie ją todėl, kad gal ir tu toli ieškai to, kas yra arti. Gal kur nors ir tavo velgių kubikuluose plaka tau ištikima ir tyra širdis. Patep šituo balzamu savo žaizdas. Sakai, lygyje tave myli. Galbūt. Tačiau kokia ten meilė, jeigu pati savęs įsižada. Ar tai nereiškia, kad yra kažkas už ją stipresnis? Nebrangusis, lygija tai ne eunikė. Vinicijus jam atsakė – Viskas tik tai kankina mane. Kai mačiau tave bučiuojant eunikės pečius, galvojau, jeigu taip lygija man atidengtų savuosius, tai paskui tegu nuo žemė prasveria po mumis. Tačiau vien pagalvojus apie tai apėmė kažkokia baimė, lyg būčiau pasikeisinęs į vestalę arba užsimojęs išniekinti dievybę. Lygija ne eunikė teisybė, bet aš kitaip vertinu tą jų skirtumą. Tau meilė pakeitė uoslę, todėl labiau patinka našlaitės negu verbenos, o man jį pakeitė sielą, todėl priešingai mano paties niekšybei ir geismams labiau patinka lygija tokia, kokia yra, ne tokia, kuri būtų panašiai kitas. Petronijus bušterėjo pečiais. Jeigu taip, tai tau niekas nedaro skriaudos, tačiau aš to nesuprantu. Vinicijus kartai atsakė. Taip, taip, mes jau nebegalime vienas kito suprasti. Valandėlę vėl abutilėjo paskui Petronius tarė. Te praryja hadas, tuos tavo krikščionis. Pripildė tave nerimo ir sunaikino gyvenimo prasme, te praryja jos hadas. Klysti, manydamas, kad jų mokslas labdaringas. Ne, nes labdarybė teikia žmonėms laimę, ji grožis, meilė ir gale, ir jie visą tai vadina tuštybę. Klysti ir laikydamas juos teisingais, nes jeigu už blogį atmokėsime gėriu, tai kuogi atsimokėsime už gėrį, bet to, jei ir už vieną ir už kitą tas pats atpildas, kam tada žmogui būti geram? Ne, atpildas ne tas pats, bet jis ateina, e, kaip jie skelbia, būsimame gyvenime, kuris nėra laikinas. Į būsimą gyvenimą nesigilinsiu, nes jį dar tik pamatysime, jeigu ką nors galima pamatyti be akių. O dabar jie tiesiog nevykėliai. Ursas pasmaugė krotoną, nes jų rankos ištietaus, bet jie ištižyliai. Ir ateitis negali priklausyti ištižyliams. Gyvenimas jiems prasideda tik atėjus mirčiai. Tai tas pat, kaip pasakyti, diena prasideda atėjus nakčiai. Ar tu ketini pagrobti lygiją? Ne, negaliu jai už gerą atsimokėti piktu, ir prisiekiau taip nedaryti. Tai gal ketini priimti Kristaus mokslą? Norėčiau, bet mano prigimtis jo nepakenčia. O ar įstengsi užmiršti lygiją? Ne. Tai leiskis į kelionę. Tuo metu vergai davė ženklą, kad pusryčiai patiekti ir Petronius, kuriam atrodė, kad užčiuopė gerą mintį, kalbėjo toliau eidamas į triklinijų. Apkeliavai gražų gabalą pasaulio, bet tik tai kaip karys skubantis į paskirties vietą ir nesustojantis kelyje. Traukime kartu į Ahają. Cezaris kol kas neatsisakė su manimo ten keliauti, pakeliui daug kur sustos, dainuos, rinks vainikus, plėš ventiklas ir pagaliau su triumfu sugrįš į Italiją. Tai bus tarsi Bakho ir Apolono žygis viename asmenyje. Augustijonai, augustijonės, tūkstančiai citrų, prisiekių kastaurų – Verta visą tai pamatyti, nes pasaulis lygi šiol nieko panašaus nėra regėjęs. Jis atsigulė prie stalo šalia eunikės, o kai vergas dėjo jam ant galvos anemonų vainiką, kalbėjo. Ką tu matai tarnaudamas korbulonui? Nieko. Ar apžiūrėjai deramai graikų šventiklas, kaip aš, kuris dviejus metus ėjau iš vieno valdovo rankų į kito Ar buvai rodo saloje ir apžiūrėjai vietą, kur stovėjo kolosas? Ar matei panopėje ir fokidėje molį, iš kurio prometėjas lipdė žmonės, arba spartoje ledos padėtus kiaušinius, arba atėnuose garsiuosius sarmatų šarvus iš arklių kanopų, arba eubėjoje Agamemnono laivą arba taurę, kurios forma nusižiūrėta Jelenos kairėje krūtį. Ar matė Aleksandriją, Memfį, piramides, Izidės plauką, kurį įsrovė gedėdama Ozijo, ar girdėjai Memnono dėjavimą? Pasaulis platus ir ne viskas baigėsi užtibrėje. Aš lydėsiu Cezarį, o paskui grįždamas jį paliksiu ir nuvyksiu į Kiprą, nešioji auksaplaukė mano deivienoji, kad abu paukotume pafe Kipridei porą balandžių. Ir žinok, kad ko tik įgeidžia – bus įvykdyta. Paaiškinimai. Kolosas didžiulė bronzinė dievo Helio statula Rodo saloje, to pat vardo mieste, pastatyta trečiajame amžiuje prieš Kristų. Ji buvo laikoma vienu iš pasaulio stebuklų. Ar matei Spartoje ledos padėtus kiaušinius? Leda mitologinė Dzeuso mylimoji Spartietė. Dzeusas mylėjosi su ją pasivertęs gulbino – o iš jos padėtų kiaušinių išsiritusi gražioji Elena. Tas kiaušinio lukštas Spartoje buvęs rodomas dar ir antrajame amžiuje. Ar girdėjai Memnono dėjavimą? Memnonas graikų mitologijoje, Etijopijos karalius, Trojenų sąjungininkas. 15 e, amžiuje prieš Kristų Egipte buvo pastatyta įvaizduojanti didžiulė bronzinė skulptūra, vėliau nukentėjusi per žemės drebėjimą. Dėl to, auštant skleisdavusi garsą, kuriuo sveikindavo savo motiną deivę Eos. Ši skultūra taip pat buvo vienas iš pasaulio stebuklų. Paaiškinimų pabaiga. Aš tavo vergi, tarė Eunikė, o jis padėjo savo vainikuotą galvą jai ant krūtinės ir šipsodamasis tarė. Tai aš esu vergės vergas. Aš žaviuosi tavimi dieviškoji, nuo kojų iki galvos. Paskui kreipėsi į Vinicijų. Keliaukime drauge į Kiprą, bet prieš tai įsidėmėk, turi susitikti su Cezariu. Blogai, kad lygi šiol pasi nebuvai. Tigelinas pasirengęs tokį faktą išnaudoti prieš tave. E, teisybė, nepasakyčiau, kad jis tavęs neapkenčia, bet ir mylėti negali jau vien dėl to, kad esi mano sūnienas. Paaiškinsime, kad sirgai. Reikia apgalvoti, ką turėtume atsakyti, jei Cezaris pasiteirautų apie lygiją. Geriausia numok ranką ir tark, jog ją laikiai, kol nusibodo. Jis supras. Pasakyk jam taip pat, kad susirgęs neturėjo jėgų išvykti iš namų, kad kašlygiai sustiprėjo tau nuo susikrimtimo, jog negalėjai būti Neapolyje ir klausytis jo dainų. O pasveikti padėjo vienintelį paguodą, kad jį dar išgirsi. Nebijok perdėti, Trigelina žada išgalvoti Cezariui kažką ne tik didingą, bet ir plataus masto, Vis dėlto bijau, kad man neiškrėstų šunybės, nuogastauju taip pat dėl tavo būdo. Ar žinai, tarė Vinicijus, kad yra žmonių, kurie nebijo Cezario ir gyvena savo ramiai, lyg jo nė nebūtų pasaulyje? Žinau, ką paminėsi, krikščionis. Taip, tik tai jie. O mūsų gyvenimas kasgi yra, jei nenulatinė baimė. Duok man ramybę su tai savo krikščionimis. Jie nebijo Cezario, nes jis jų gal nenegirdėjęs. Šiaip ar taip nieko apie juos nežino ir jam tiek jie terūpi, kiek nuvykę lapai. Aš tau pasakysiu, kad jie nevykėliai, tu pats tai nutuoki ir jeigu tavo prigimtis jų mokslo purtosi, tai dėl to, kad jauti jų nevykėliškumą. Tu žmogus kito molio, tad nekvaršink dėl jų ir savo, ir man galvos. Mes mokame gyventi ir mirti, o ką jie moka, dar nežinia. Vinicijų pribloškė tie žodžiai ir sugrįžęs namo ėmė svarstyti, kad gal iš tikrųjų tas krikščionių labdaringumas ir gailė širdystė rodo jų sielų bejėgiškumą. Jam atrodė, kad stiprus ir užgrūdinti žmonės negalėtų būti tokie atlaidus. Pagalvojo, kad vien tai gali kelti tą pasidygėjimą, kurį jo romėno siela jaučia šią mokslai. Mokame gyventi ir mirti, sakė Petronius. O jie? Jie moka tik atleisti, bet nesupranta netikros meilės, netikros neapykantos.